Book 2 14 14 14 See Perebi Perebi Hima si khao Tovli tetria Tovli tetria พระอาทิตย์สีเหลืองมเซควิเทเลียมเซควิเทเลีย ส้มสีส้มอร پرتقالی نارنجیسپریا پ ر ت ق ا ต ی ن ا ر ن ج ی س پ จิสเปียรเชอร์รี่สีแดงบาลีซิเทเลียบาลี ซิเทลียท้องฟ้าสีฟ้าชาชิสเปเรียชาชิสเปเรียหญ้าสีเขียวบาลาฮิมจวานียบาลาฮิมจวานียดินสีน้ำตาลมิจ้าคาวิสเปเรีย მიწა ყავისფერია მეგ სითაუ ღრუბელი ნაცრისფერია ღრუბელი ნაცრისფერია yang rot si dam saburavebi shavia saburavebi shavia hima mi si arai สีขาวราเพรียทวลีเทตรีราเพรียทวลีเทตรีพระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองราเพรียมเซควิเทลีราเพรียมเซควิเทลีส้มมีสีอะไร สีส้ม რაფერია ფორთოხალი? ნარინჯისფერი. რაფერია ფორთოხალი? ნარინჯისფერი. เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดงราเพเรียบาลีจิเทลีราเพเรียบาลีจิเทลี ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้าราเพเรียชา ცისფერი რა ფერია ცა ცისფერი я ми сиярай си кьяо რა ფერია ბალახი მწვანე რა ფერია ბალახი მწვანე დინ ми сиярай си намтан რა ფერია მიწა ყავისფერი რა ფერია მიწა ყავისფერი მეგ მისი არაი სიითაუ რაფერია ღრუბელი ნაცრისფერი რაფერია ღრუბელი ნარინჯისფერი ჟანროთ მისი არაი სიდამ რაფერია საბურავები შავი რაფერია საბურავები შავი